Він, певно, з такою ж пристрастю, як у кохання, поринув у війну, у свої філософські твори, у рух опору. Але невже ви думаєте, що Лідія, ще привабливіша за цього вбогого оточення, могла лишити байдужим такого чоловіка, який довгі роки не знав кохання? Я певен, що враження від цієї зустрічі викликала у Маргла майже вибухову реакцію, силу і природу якої годі передбачити. Бартікс смовк. Лідія принесла нам каву. Вона схилилася над столом, розставляючи чашки. Її близькість хвилювала нас. Перса Лідії були втіленням юності і сили. Ні, справді таки не можу повірити, що вона хоч якось пов'язана з цією справою. Озвався я, коли дівчина відійшла. Мені так само, як і вам, дуже важко поєднати це природнє благородство із злочином, гаряче запротестував Бертікс. Я тим більше не можу вважати її винною апріорі, наперед без доказів, ні злочинницею ні співучасницею злочину. Не можу повірити, щоб вона штовхнула марго на вбивство. Але чому марго не міг піти на злочин заради неї? Ну, в такому разі вона б його зненавиділа. Могла зненавидіти, але могла і не знати, що Маргла злочинить. Я не відповів навіть знову спробував захищатись від батиксових навіювань. Було б дивно, якби всі ці розмови не виявились управно накинутими на мене тенетами. Я не міг повірити, ніби цей чоловік просто так розмірковує при мені голос. Тепер, як очевидно, він ішов далі за ймовірність, у яку вірив сам, і вправно малював переді мною картини, які мали спантеличити мене. Та як могли не спантеличити, коли дуже скидались на картини, які я, захищаючись, уже малював собі сам. Так, це правда. Моя таємниця тяжіла наді мною дедалі більше. Але хоч хай би там як, я ладен буду берегти її до кінця. Я ще раз спробував вислизнути від Бартвікса. Ну, а що ви збираєтесь робити тепер? І в кожному разі не лишатися тут. У день я не можу зробити нічого корисного. Мене тут уже всі знають. Сподіваюся, невдовзі щось трапиться в оточенні Лідії. Але я вирішив прискорити події. Сьогодні вночі я діятиму, чи радше ми діятимемо. Я хотів би попросити у вас прихистку на сьогоднішню ніч. Це можливо? Отже, нічне стеження за мною триває і далі. Але відмовити я не міг. Ви могли б і не питати, відказав я. Ну, а диван у мене в кабінеті бачили. Я попрошу господин послати вам на дивані. Дякую. Як я вже вам казав, маю намір зазирнути до Маргла в Ванней, правда, не знаю, ще о котрій годині. Маю також справи у Критеї, а тоді, можливо, з'їжджу і до Парижа. Коли я повернусь сюди то не відразу піду до вас. Хочете скористатись стемрями, щоб дослідити наші джунглі? Е, точніше ще раз подивитись на місця, де злочинець учинив свої вбивства. Я попрошу комісара ключі від будинку останньої жертви Стефана Бореля. Тож зайду до поліції. Гаразд. А що тим часом робити мені? Робіть, що вам заманеться. Ви що не маєте справ по роботі? Я не зазирав до редакції вранці, тому охоче заскочу туди після обіду. Ну, от, сходіть.